Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أخي العزيز Kama unavyokumbuka tuko katika mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani, na katika hadithi iliyopita kwa Abi Ayub al Ansari alisema kwamba Rasulullahi sallallahu la yahilu limuslim, haifai mwislamu an yahjura akhahu fauka thalathati ayam, kuwa hatozungumza na mwenzake mwislamu zaidi ya siku tatu yaltakiani fayuridhu hadha wayuridhu hadha, wakawa wakutana, huyu humpa maungo huyu na huyu humpa maungo huyu. Wa khairuhuma, na katika hawa wawili aliyobora, aladhi yabdau bisalam, ni yule aanzao kumsalimia mwenzake. Hapa umeona Uislamu namna gani? Uislamu ni namna hii. Iliwata siku tatu, kama mtu alikuwa amempata neno limemkasirisha lini, upoe au uoneshe ule moyo wake. Baada ya siku tatu, Uislamu haukutoa ruhusa uendelee tu kuwa wewe na ndugu yako Mwislamu hamwizungumzi wala hamufanyi kitu gani. Twende katika hadithi ya pili. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hadithi iliyopitia kwa Abi Hureira asema, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadhu, musibughudhiane wala tahasadu, wala musifanyeni, musitukuliane chuki wakunu ibadallahi ikhwana, kuwani ni waja wa mwenyezimgu ambao walio ndugu. Kama mulivyoona, hadithi hii imepokewa na Alimamu Ahmad na Ibnu Hibban na Ibnu Yala. Hadithi yake sanadi yake ni sanadi iliyo sahihi, hadithi iliyopokea kwa Suhail naye kaipokea kwa babake, na yeye babake kaipokea kwa Abi Hureira, ikapitia kwa Abi Hureira kwamba Mtumi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema tuftahu abwabu ljanna milango ya peponi hufunguliwa yauma lithnain, siku ya Jumatatu, wa yauma alkhamis, na siku ya Khamisi. Fayaghfiru likuli abdin la yushriku billahi sheian, na hapo Mwenyezi Mungu humsamehe kula mtu ambao hakumshirikisha Mwenyezi Mungu fayughfaru, husamehewa likuli abdin la yushriku billahi sheian ila rajulun kanat bainahu wa baina akhihi shahna, ila mtu ambao yeye na ndugu yake Mwislamu alikuwa una chuki naye. Fayuqal undhuru hadhain, hawa kwanza usiwatie katika kuandikia lolote zuri katika haya ya leo Khamisi na Jumatatu, hata yastaliha, mpaka waeleane. Wakisa kueleana na wakawa wamekuwa sawa sawa, basi andikani mambo yao. Hii imepokewa na watu wengi. Katika hao watu wengi ambao walioipokea hadithi kama hii ni Imamu Muslim katika babu birri wasila, na Imamu Ahmad katika musnadi hii na Baihaqi wamepokea hadithi kama hii. Tukiendelea na maneno kama haya utaona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atumbia namna hii. Hadithi iliyopitia kwa Abu Idris na yeye akapokea kwa Abi Darda na Abi Dardai akasema namna hii, ala uhadithukum bima huwa khairu lakum min alsadakati wassiyam, siwapi habari nyinyi kwa kitu ambacho kilio kizuri kuliko sadaka na kuliko som. Salahu dhati lbain, ni kutengeza watu wawili wamozoteta. ala wa ina lbughdha Jua ile matukivu, ile chuki hiya alhalika, ndiyo yenye kuzinyoa zile thawabu zenu na mambo yenu ambao yaliyo mazuri. akhi aziz, haswa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tupendane, tueleane, tusaidiane, tutengezeane mambo mazuri na tusameheane. Na tutakapokufanya kama hii, ikimalizika mwezi wa Ramadhani, tutangia pamoja na moyo mzuri zaidi na hima mzuri zaidi, na Mwenyezi Mungu atuwafikie na atujalie min alladhina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.